Kapitel 52. Drugi rozdział. Ab Vers 13. 13 wiersza. Bis Kapitel 53, Vers 12 I 53 y, rozdział. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nadal wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak ze Szpecuny niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. A jego postać y, nie taka jak synów ludzki. Tak wyprawi i zdumienie liczne narody, w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jak latorość, jak korzeń cudzej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak tym, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, <clears throat> że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, bity i utrapiony lecz on zraniony jest na, za występki nasze, starty, za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego, ran, ra, jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzecz prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją ścigą. Zamilkł i nie otworzył ust swoich. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z kraj nieżyjących za występek mojego ludu. Śmiertelnie został zraniony. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu w jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złożył swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu sprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i stawił się za przestępcami. Das Buch des Propheten Jesaja ist äh, das, längst, das längste Buch der Propheten. Yy, Księga proroka Izajasza jest najdłuższą księgą proroków. Und als unser Herr Jesus auf Erden war, I kiedy Pan Jezus nasz był tu na ziemi, wurde ihm die, der äh, Prophet Jesaja gereicht. Yy, podano mu yy, proroka Izajasza. Und er las vor. I on czytał. Und er legte diese Rohe zurück. I on odłożył tą, e, ten zwój. Und alle Augen waren auf ihn gerichtet. A wszystkie oczy było, były skierowane na niego. Wir lernen, dass auch der Prophet Jesaja zum Inhalt die Person des Jesus hat. E, my tu widzimy, że też i prorok Izajasz jako zawartość tej swojej księdze ma osobę Pana Jezusa. Die Verse, die wir jetzt gelesen haben, sind das Herz des Propheten. E, te wiersze, któreśmy teraz czytali, to są e, jak gdyby tym sercem tego proroka Izajasza. Einmal kam ein afrikanischer Mann nach Jerusalem. Kiedyś przyszedł z Afryki człowiek do Jeruzalemu. Und er kaufte den Prophet Jesaja. Und i on też kupił sobie ten zwój proroka Izajasza. On in seiner Rückfahrt nach seiner Heimat. A w podróży powrotnej do swojej ojczyzny. Begann er diesen langen Propheten zu lesen zaczął y, tą księgę proroka czytać. A kiedy on doszedł do tego 53 rozdziału, więc to y, niespodzianie przybliżył się do jego wozu jakiś mężczyzna, a to był Filip, a on się go pyta, rozumiesz to, co ty czytasz? Und er sagte, ich soll ich, wenn niemand mich anleitet bym mógł zrozumieć, czy mi ktoś nie wytłumaczył. Es gibt manchmal Bibelstellen, Są nieraz miejsca w Biblii, wir lesen sie my je czytamy, äh, und wir können sie nicht verstehen. a my ich nie możemy zrozumieć. Und dann kommt jemand, der uns hilft. A później ktoś przyjdzie, który nam pomoże. Und dann sehen wir wunderbare Herrlichkeiten darin. I później my takie cudowne rzeczy w tym oglądamy. Als Gott das erste Mal dem Volk Israel das Brot vom Himmel gab, E, kiedy Bóg pierwszy raz swojemu ludowi izraelskiemu dał swój chleb z nieba, hat das Volk Israel dieses Manna angeschaut. To ludzie izraelski patrzył na tą mannę. Konnte nichts damit anfangen. Oni nie wiedzieli, co z tym począł. I fragten alle zueinander, was ist das? Oni jedni ludzie się pytali, co to jest? Dann kam Moses. A później Mojżesz przyszedł. Und er sagte, das ist das Brot, welches Gott euch vom Himmel gegeben A Mojżesz mówi, to jest chleb, które wam Bóg z nieba dał. Und dann A później zaczęli jeść. Und dann lesen wir, dass es schmeckte wie Honig. Also es ist... A później czytamy, że to było dla nich słodkie jak miód. So kann es uns auch gehen, wenn wir Gottes Wort I tak też i nam może e, się zdarzyć, jak my czytamy Słowo Boże. Der tak Prophet Jesaja e, hat zwei große Teile. I prorok Izajasz ma dwie wielkie części. Der erste Teil ist Kapitel 1 bis Kapitel 39. E, ta pierwsza część jest e, od pierwszego rozdziału do 39. E, tam oglądamy tą zewnętrzną historię ludu izraelskiego. Kapituł 46, a 40 do 66 rozdział. Tam widzimy tą wewnętrzną historię ludu izraelskiego. Wenn wir das erkennen, ist das uns eine gute Hilfe. Kiedy my to poznamy, to jest to dla nas wielką pomocą. Die Geschwister hier in haben auch eine äußere und eine innere Geschichte. Braterstwo tu w Orzeszu też mają swoją historię zewnętrzną i wewnętrzną. Ihr kennt alle eure äußere Geschichte gut. Wszyscy wyznacie swoją zewnętrzną historię dobrze. Was so im Lauf der Jahrzehnte vorgefallen ist hier in Tak, co w tych dziesiątkach lat do tyłu się tu w Orzeszu zdarzyło. und auch ich darf schon ein wenig von dieser Geschichte kennen. Aber es gibt noch eine innere Geschichte hier. Und das ist die Geschichte euren Herzen. Das, was in euren Herzen vorgegangen ist. Im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte. Und die innere Geschichte, das ist die Geschichte, die der Herr kennt. A ta wewnętrzna historia to jest tą historią, którą tylko Pan zna. Und das ist das, das Thema des zweiten Teils des Prophetens. A to jest właściwie temat tej drugiej części proroka Izajasza. Damit wir jetzt gut verstehen, das Kapitel 53, Żebyśmy tak dobrze rozumieli ten 53 e, rozdział, werde ich noch einige Ludzie israelskim żołnierzom bałwochwalstwo. Und acht ganze Kapitel des Propheten Jesaja sprechen davon. I osiem tych całych rozdziałów tego proroka o tym mówią. Und wie schrecklich das war in den Augen Gottes. Jakie to było okropne w oczach Und es gibt zwei Sätze in diesen acht Kapiteln, äh, äh oder einen Satz, der zweimal vorkommt. A jest jedno zdanie tych rozdziałach, które dwa razy występuje. Da sagt Gott, ich bin Jehova, das ist mein Name. Tu, tam Bóg mówi, ja jestem Jehowa, to jest moje imię. Und meine Ehre gebe ich keinem A moją chwałę nikomu nie oddam. Nun wir denken, wir haben keine A teraz myśmy, my nie mamy żadnych bałwanów. Und ich habe bis jetzt bei euch auch nicht im Garten einen Götzen gesehen. A ja teraz właściwie nawet u was w ogródku nie znalazłem jakiegoś żadnego bałwana. Und dennoch schreibt tak, der Apostel Johannes, a mimo tego apostoł Jan pisze, ale also am Ende seines ersten Briefes, pod koniec swojego e, pierwszego listu, dzieciątka strzeżcie się przed bałwochwalstwem. Ich habe mich oft gewundert, dass Johannes seinen ersten Brief so liest. Ja się bardzo e, tak nieraz dziwiłem, że w ten sposób Jan ten swój list kończy. Der erste Johannesbrief ist ein ganz wunderbarer Brief. Der uns sehr hohe Wahrheiten mitteilt. On nam poopowiada bardzo takich wzniosłych prawda. Über die Person des Herrn Jesus. O tej osobie Pana Jezusa. Über das Werk des Herrn Jesus. Und, o, i o, i o tym dziele Pana Jezusa. Und der Geist Gottes steigert sich immer mehr. a ten duch Boży tak coraz więcej się znosi, czyli podwyższa. Gegen Ende dieses Briefes. Aż do końca tego e, listu. Und kommt auf einen Höhepunkt. I przyjdzie na taki punkt, e, najwyższa, do ten kulminacyjny punkt. Ganz am Ende von Kapitel 5. Na samym końcu e, piątego rozdziału. Und sagt, dies ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. I tam mówi, to jest ten prawdziwy i to życie wieczne. Und es wäre schön, wenn jetzt der Brief zu Ende wäre. I to by było pięknie, gdyby teraz ten list y, był tylko zakończony. Aber jetzt Ale jeszcze to poważne napomnienie. Hütet euch vor dem Götzen. Strzeżcie się przed bałwochwalstwem. Wenn es irgendetwas gibt in unserem Leben, o ile coś jeszcze się zdarzy w naszym życiu, was uns mehr wert ist als der Herr Jesus, y, co nam może jest, co nam, dla nas może jest więcej wart niż Pan Jezus, dann ist es ein to wtedy to jest bałwan. Es ist gut, wenn wir unsere Herzen drücken, jest no to dobrze, żebyśmy doświadczali nasze serca. In Kapitel Jesaja 49 57 sehen wir einen nächsten Abschnitt. W Izajaszu od 49 do 57 mamy inny, inny odcinek. Sehen wir die Sünde des Volkes Israel dem Herrn Jesus gegenüber. To oglądamy ten grzech y, Izraela, tego ludu, w stosunku do Pana Jezusa. Jede Sünde, die wir tun, każdy grzech, który czynimy, ist eine Sünde gegen den Menschen. jest grzech przeciwko Panu Jezusowi. Wir können das bei David lernen. I możemy to uczyć się u Dawida. Dann hat er einmal gegen Menschen gesündigt. On kiedyś grzeszył przeciwko ludowi. Dann hat er einem Mann seine Frau weggenommen. On kiedyś odebrał e, małżonce swojego męża. Und er hatte auch diesen Mann umgebracht. I on też e, tego męża Und dann kommt Nathan zu mir. A później przyjdzie do niego prorok Natan. Er macht es ihm klar. Und unter objaśnił. Und David erkennt und bekennt seine Sünde. I, ja, I Dawid poznał i wyznał swój grzech. Und dann sagt er in einem der Psalmen. No później mówi w jednych z tych psalmów. Gegen dich, Jehova, gegen dich allein habe ich gesündigt. On mówi w stosunku do Ciebie, przeciwko Tobie, Panie, przez tylko w stosunku do Ciebie zgrzeszyłem. Und das ist das große Thema von Kapitel 49 bis 57. Täht ihr werden wir zu Röhrn Jahr 59 bis 65. Und dann verstehen wir Kapitel 3. Hier können wir zu den Röhrn 59, dass die Sünde des Volkes gegen den Herrn geht, gegen den Ludu, der tut haben wir bekommen. Eine kurze Bemerkung noch zu Kapitel 58 bis 60. Jeszcze krótką wzmiankę od rozdziału 58 do... aż do rozdziału 60. Da sehen wir noch einmal eine wichtige Sache unserer Herzen. Tam jeszcze raz oglądamy taką ważną sprawę naszych serc. Da sagt, sagt, prüft uns Gott. Tam właśnie Bóg nas doświadcza. ob wir etwas für ihn aus Gewohnheit tun. Czy äh, my dla niego coś czynimy z przyzwyczajenia? Oder ob wir es tun durch die Leitung des Geistes. Albo czy to czynimy y, przez kierownictwo ducha. Wir sehen dort äußere Formen der Leitung des Geistes gegenübergestellt. My tam oglądamy te zewnętrzne formy w stosunku do ducha, przez ducha kierowane. Und das ist noch einmal eine ernste Frage, die wir uns stellen müssen. I to jest jeszcze raz takie poważne pytanie, które sobie powinniśmy zadać. Tun wir etwas einfach äh, aus Gewohnheit? Czy my coś tak po prostu czynimy z przyzwyczajenia? Ohne dass unser Herz beteiligt ist? bez tego, że nasze serce bierze w tym udział, oder werden wir geleitet durch den Geist, albo jesteśmy prowadzeni przez Ducha, indem dann die Person des Herrn Jesus unser Herz erfüllt, wtedy, kiedy to, ta osoba Pana Jezusa napełnia nasze serce. Und wir ihm dann gehorsam sein müssen. I chcielibyśmy potem być y, posłuszni. Aber wir kehren zurück zu unserem gelesenen Abschnitt. Ale wrócimy z powrotem do naszego czytanego odcinka. Das Kapitel 53 beginnt eigentlich schon im Kapitel 52, Vers 13. E, ten temat e, tego 53 rozdziału zaczyna się właściwie już w 52, 13 wiersza. Was wir heute miteinander gelesen haben, gehört zusammen. To, cośmy dzisiaj razem wszystko czytali, to e, należy jedną całość, jest jedno. Wir werden den Herrn Jesus finden. Und auf die Sünde des Volkes ihm gegenüber. Und wir werden ganz besonders seine Ermutigung und seine Leiden sehen. А ведь przede wszystkim będziemy widzieć Jego uniżenie i Jego cierpienie. Aber es gibt eine Besonderheit in der Heiligen Schrift. Ale jest coś specjalnego w tym w Piśmie Świętym. die Leiden des Herrn Jesus uns gezeigt werden, kiedy te cierpienia Pana Jezusa e, nam są pokazane, da werden uns meistens auch seine gezeigt. To też i, są przeważnie nam tym pokazane Jego te wspaniałości. Das sehen wir hier. I to tu możemy oglądać. Und wenn uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus gezeigt wird, ja, to pokazana, to werden uns meistens auch die Leiden gezeigt. To i nam Jego Das sehen wir zum Beispiel in Offenbarung 5. To możemy oglądać na przykład w objawieniu w 5 rozdziale. Wir sehen dort den Apostel Johannes, wie er im ist. E, tam oglądamy apostoła Jana, jak był w niebie i on płakał, że nie był godny wziąć tej księgi. On i dann ein Ältester kommt zu ihm. A widz jeden z tych starców do niego przychodzi. Und er sagt, weine nicht. A mówi, nie płacz. Sie sagt, überwunden der Löwe. To zobacz, zwyciężył lew. Das ist ein Bild seiner Herrlichkeit und Kraft. To jest właśnie ten obraz jego chwały i mocy. Und das obubaru Chrystus pod Izę, kraftów nawet taką znali. I te objawienie, piąty rozdział e, mówi nam o tym, e, o tej chwale i o tej mocy naszego Pana. Jetzt hebt der alte Apostel Johannes seine Augen auf I teraz apostoł, ten stary apostoł Jan podnosi oczy swoje od płaczu. Er will diesen Löwen sehen. chce zobaczyć tego lwa. Was sieht er? Co on widzi? Ein Lampengewand? Baranka Jakoby zabitego. Es wird die Herrlichkeit des Herrn gezeigt. Pokazana mi jest ta chwała Pana. Aber immer zugleich auch die Angst. Ale od razu też i niecierpienia. Ich dachte an diesen Gedanken, als wir unser Lied sangen am Ende der ersten Stunde. Ja od te myśli mi przyszły, kiedy czytaliśmy tę pieśń e, pod koniec naszej godziny. Dass der Herr Jesus jetzt droben gekrönt ist. Że Pan Jezus teraz jest ukoronowany w niebie. dass er aber einmal hier auf Erden war. I že on, hier byl am höchsten Platz. Der hat jetzt einen Neuwirschen, nicht. Einmal war er hier auf Erden am tiefsten. Kiedyś Wenn wir versuchen, einige Gedanken zu unserem Abschnitt zu machen, jak spróbujemy niektóre dann tun wir es mit einer gewissen Furcht. to e, czynimy to e, w takim, takim wyraźnym. E, w będę diese Verse Dlatego, że jak te wiersze czytamy, to tak coś odczuwamy, Że my wstępujemy na święte miejsce. Aby nam Pan dał łaskę. Że my w ten odpowiedni sposób. Takie od, my odnośne myśli do tych wierszy uczynimy. Ich möchte versuchen, ein wenig Hilfe zu geben. Ja bym starał troszkę pomocy do tego trakta, damit wir diese Verse besser verstehen. abyśmy te wiersze mogli lepiej zrozumieć. Und eines der Hilfen ist, wenn wir uns fragen, A ah, jedno z tych pytań jest, jak ähm, się zapytamy, wer spricht in welchem Vers. kto w jakim wierszu mówi. Es ist so in den Propheten, E, äh, W prorokach jest tak. że, e, że przede przeważnie jest taki e, dialog, czyli taki jakby dwóch rozmawiało. Einmal der und dann sie sprechen nicht miteinander. Aha, czyli tak, że to nie jest, nie jest dialog, że dwóch mówi razem e, między sobą, ale raz mówi jeden, raz mówi drugi. Wir werden gleich verstehen, wenn wir jetzt kurz diese Verse gehen. My to od razu zrozumieli tę tak przez te wiersze teraz pójdziemy. W w tym 52 rozdziale od 13 do 15 wiersza tu mówi słowa e, o Panu Jezusie. Also es ist die Stimme Gottes, die wir vernehmen. I tu jest właśnie ten głos Boży, który my tu możemy słyszeć. Und er sagt, was er am Herrn Jesus gesehen hat. I on mówi y, to, co on widział w y, Panu Jezusie. Also hier über diese Erde Kiedy Pan Jezus tu był na tej ziemi. Und Gott ruft uns zu. I Bóg y, do nas woła. Siehe, mein Knecht. Popatrz, sługa mój. Das ist ein Titel des Herrn Jesus, der so wunderbar ist. To jest taki bardzo cudowny tytuł Pana Jezusa. Dass Gott ihn sein Knecht nennt. Że Bóg go nazywa swoim sługą. Wir finden diesen Titel im Alten und im Neuen Testament. Ten tytuł znajdujemy w Starym i w Nowym Testament? In den bekannten Versen in Jesaja 42 w tych e, znanych e, słowach Izajaszu 42 rozdział Siehe mein Knecht, Vers 1, denn ich stütze meine Auserwählten, und welchen meine Seele wohlgefallen hat. Zaraz ten początek, oto sługa mój, e, äh, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Und in der Apostelgeschichte haben die Apostel zu Gott I w dzieje apostolskich apostolowie modlili się do Boga. Mamy kapitel 4 y, to jest w czwartym rozdziale. Und sie sprechen zu Gott von seinem heiligen Licht Jesu. I oni mówią y, do Boga o swoim świętym słudze Jezusie. Das er zeigt uns diesen gehorsamen Menschen. To nam pokazuje tego posłusznego człowieka van de kruik met żłóbka aż na krzyż. Der bereit war alle Leiden auf sich zu nehmen, die wir in Vers 14 unseres Abschnittes sehen. Który był gotowy wziąć wszystkie cierpienia na siebie, które tu w tym 14 wierszu y, y, możemy oglądać. So dass sein Angesicht entstellt war. Że jego oblicze było całkiem zmienne, zmienione. Und viele haben sich über ihn entsetzt, als ihn sah. A wielu się nad nim zgorszyło, kiedy go widzieli. Aber in Vers 15 sagt Gott dann, ale w 15 wierszu później Bóg mówi, dieser, der einmal hier auf Erden gelitten hat, że ten, który raz tu na ziemi cierpiał, der wird viele Nationen in Staunen versetzen. On właściwie wiele narodów przyprowadzi do zdziwienia. Und über ihn werden Könige ihren Mund. A przed nim królowie zamkną swoje usta. Wir denken einmal an die Kriegsknechte, ähm, die am Kreuz standen. Pomyślmy kiedyś o tych żołnierzach, którzy stali przy krzyżu. Sie Oni się z niego wyśmiewali. Aber es wird kommen. Ale przyjdzie godzina, wo alle Menschen ihren Mund verschließen Że wszyscy, wszyscy ludzie będą musieli usta swoje zamknąć. Kiedy on przyjdzie w swojej chwale. że ta większa część ludzkości nie wierzy. Es war auch, als der Herr Jesus hier am Erden war, to było tak samo, kiedy Pan Jezus przybył na ziemi. da hat er einmal gesagt, To on kiedyś powiedział, breit ist der Weg, der zum Verderben führt, szeroka jest droga, która prowadzi na zginienie und viele sind hier ihn gehen, A wielu ich jest, którzy tą drogą idą. Und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Ale wąska jest ta ścieżka, która prowadzi do życia. Und wenige sind die im A mało jest tych, którzy nią idą. Ich glaube, dass das Herz des Herrn geblutet hat, als er das gesagt hat. Ja myślę, że to serce Pana krwawiło, kiedy on te słowa wypowiadał. Auch unsere Herzen bluten, wenn wir sehen, wie viele den gerichtet gegen Geld. Und die nicht glauben. Nicht zum Ehrlich. Und so stellt auch dieser Prophet Jesaja diese Frage. Aber er stellt sie, um uns dann die Person des Herrn Jesus vorzustellen. Ale on to pytanie zadaje po to, aby nam przedstawić tą osobę Pana Jezusa. Wir sehen dann ab Vers 2. Und zuerst erkennen sie, was der Herr Jesus für Gott ist. I oni najpierw poznają to, co, kim Pan Jezus jest dla Boga. Er sagt, er, äh, diese Gläubigen sagen, er ist vor ihm, vor Gott aufgeschossen wie ein Wurzelspross aus dürre Wettland. Oni e, mówią tu, że on przed Bogiem, jak tu dzisiaj wyrósł, przed nim jako latoroś. Einmal hat Gott die Menschen geschaffen. Kiedyś Bóg stworzył człowieka Und er hat Erde geschaffen. Und als er na ukończeniu po sześć dniach, sah że wszystko było bardzo dobre. Und dann kam A upadek grzechu. Und A człowiek upadł grzechu. Und die um A całe stworzenie e, e pod e, skutki tego grzechu. Und Gott blickt erst vom Himmel auf diese Erde, a Bóg teraz patrzy z nieba na tą ziemię, auf seine Schöpfung, na swoje stworzenie. Und was muss er sehen? I co on musi widzieć? Nur ein dürres Erdbeer. Tylko y, e, taki e, such, suchy, suchy grunt. Es gibt zwei Psalmen, ein Psalm, der, ein Psalm, der zweimal wörtlich wiederholt wird. Ein zweites Mal wörtlich wiederholt wird. Jest, y, e, psalm, który dwa razy jest słownie powtórzony. Es ist Psalm 14 und 53. Jest to 14 i 53 psalm. Und da lesen wir, dass Gott vom Himmel auf die Erde schaut. I tam czytamy, że Bóg z niebios pogląda na ziemię. Ob ein gerechter Aby, czyli znajdzie jednego sprawiedliwego. Und er muss feststellen, dass keiner tak? I musi stwierdzić, że nie ma ani jednego. Das ist der to jest bardzo smutne. bo wir müssen einmal daran denken, was das für Gott, den Schöpfer ist. I pomyślmy y, na tym, co to mogło być dla Boga, dla tego Stwórcy. Er hat alles sehr gut gemacht. wszystko bardzo dobre uczynił. Und jetzt er auf seine Geschöpfe. Teraz patrzy na swoje stworzenie. Und er sieht nichts, an was er sich freuen kann. I nie widzi nic, na czym by się mógł ucieszyć. Und dann ist der Herr Jesus geboren. A później się Pan Jezus urodził. Und er lebt hier auf Erden. Żył tu na ziemi. Tak. I teraz właśnie widzimy ten cudowny, tę, tę raptorość tej ziemi, która wyrosła. Jetzt sah Gott einen Menschen, teraz widział Bóg człowieka, der in all seinem Tun, który we wszystkich swoich poczynaniach völlig das tat, was Gott sich vorgestellt hat, was die Menschen tun sollen. To, co Bóg sobie przedstawiał, co mieli czynić ludzie. Einer, der völlig rein und heilig über diese Erde ging. Ten, który był całkowicie czysty, bez zmady, idąc przez tą ziemię. Welche Freude für das Herz Gottes. Jaka radość dla serca Bożego. Also zuerst erkennt dieser Überrest, was der Herr Jesus für Gott ist. I tu najpierw ta reszta e, poznaje, kim był Pan Jezus dla Boga. Zweitens spricht er davon, was die Menschen von ihm gehalten haben, I drugi raz dalej później mówi o tym, co ludzie o nim myśleli, kiedy on tu był na ziemi. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. On nie miał żadnego wyglądu. Manchmal sieht man Gemälde von einem Jesus. E, nieraz e, widać takie malunki obietnicze. Ich sage nicht, dass das gut ist, man soll Ja nie mówię, że to jest dobre, bo to się nie powinno czynić. Aber wenn man das mal sieht, ale kiedy się nieraz na to patrzy, dann wird Herr Jesus oft gemalt mit einem Schein um, den, um, um das Haupt. E to nieraz Pan Jezus jest namalowany jak gdyby z taką aurorą nad swoją, nad swoją głową. Aber so war es nicht. Ale tak to, tak to nie było. Er hat sich äußerlich nicht unterschieden od tych mężczyzn, którzy zrzekli On się e, zewnętrznie nie odróżniał niczym Die Schrift sagt uns, dass er in Gleichgestalt des Fleisches der hat. Obwohl er völlig ohne Sünde war. A mimo tego, że on był bez grzechu. Er hat also nicht besonders ausgesehen äußerlich. On nie, nie specjalnie wyglądał na zewnątrz. Aber es gab natürlich einen, der in seinem Schoße saß. Ale to był jeden, który y, siedział w łonie. Der hat seine Herrlichkeit angeschaut. On oglądał jego chwałę. Die Herrlichkeit eines eingeborenen vom Vater. Tą chwałę jako jeden, jednorodzonego od Ojca. Pełen ja, łaski i prawdy. It was Johannes. A to był Jan. Aber das war nicht eine äußere Herrlichkeit, die das natürliche angesagt. Ale to nie była taka chwała E, które e, to oko, e, taka zewnętrzna, które to naturalne oko widziało, sondern es war eine innere Herrlichkeit, ale to była taka wewnętrzna chwała, die nur das Auge des Herzens sehen kann. To, co tylko oko serca mogło widzieć. Wir sehen dann, dass die Menschen ihn nicht begehrt haben. My widzimy, że ludzie go nie pożądali. Das ist der erste Schritt. To jest ten pierwszy krok. Zweitens haben sie ihn verachtet. Y, drugi oni go znieważyli. A trzeci go opuścili. Was das für das Herz das an Jesus war? Co to było dla serca Pana Jezusa? Was muss er in seinem Innern empfunden haben? Co on mógł odczuwać w swoim takim wnętrzu? Er kam zu den Menschen und in Barmherzigkeit und Liebe. On przyszedł y, do tych ludzi y, w miłości i w miłosierdziu. Und die Menschen begehren diese, diese Liebe nicht. Aha, ludzie tego tej miłości nie pożądali. Nein, sie haben ihn sogar dafür verachtet. Oni go za to nawet znieważali. Und es ging einige, gab einige, die eine Zeit lang mit ihm gingen. A było, było wielu takich, którzy pewien czas z nim szli. Und dann sagten sie, Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że Ty w swojej łasce i swej miłości spotkałeś nas i zbawiłeś nas od naszych grzechów. Dziękujemy Tobie również, że Ciebie znamy jako dobrego pasterza, którego głos możemy słyszeć w naszych sercach. I chcemy Tobie serdecznie podziękować, Panie Jezu, że jeszcze raz nas spotkałeś tak cudownie i że przy Twoim Słowie mogliśmy zasiadać, aby się uczyć. Ty wszystko tak cudownie sprawiłeś, że jedynie z wdzięcznością i z radością w naszych sercach możemy wyjść z tego miejsca. Dziękujemy Ci za Twoje cudowne słowo, którym nas pokrzepiasz i pocieszasz każdego dnia. Ty nam dopomóż, Panie Jezu, żebyśmy byli nie tylko słuchaczami, ale również wykonawcami Twojego Słowa. Żeby nasze praktyczne życie jako Twoich mogło się Tobie podobać. Ty, Panie Jezu, znasz nasze uchybienia i braki i znasz każde niedomaganie z naszej strony. Ale Ty, który jesteś pełen miłości i łaski, prowadzisz nas swoją ręką możną, wytrwale i pewnie, i my możemy być świadomi Twojej obecności, Twojej opieki, Twojej troski w naszym życiu każdego dnia. Chcemy Tobie, Panie Jezu, podziękować za wszystkie błogosławieństwa, którymi nas obdarzyłeś i w tych dniach, które minęły. Chcemy, Panie Jezu, dziękować, bo doświadczyliśmy znowu Twoich cudownych błogosławieństw. Chcemy Tobie dziękować za wszystko, co Ty czynisz i Ciebie uwielbiać Chcemy to czynić i teraz, jeszcze w tych ziemskich ciałach niedoskonale, ale kiedyś w wieczności uczynimy to tak, jak Ty tego sobie życzysz i wymagasz. Polecamy się w Twoje ręce, Panie Jezu, jako ręce naszego dobrego pasterza i przewodnika na nasze drogi dalsze i nasze życie, a Tobie niech się wznosi z naszych serc. Ta cześć i chwała i uwielbienie. Amen. Amen. Amen. Drogi Panie Jezu, tak mogliśmy też oglądać, jak e, Chłopie, jak Ty trudzisz się na każdym z nas, jak Ty prowadzisz każdego z nas osobna, jak Ty nas, pewnie niekiedy może doświadczasz, jak Ty nas musisz napominać, aby osiągnąć każdy z nas ten cel. Panie Jezu, prosimy Cię, abyśmy też mieli korzyść się po Twoje słowo, abyśmy mogli widzieć ten cel, jaki Ty masz z nami, w naszym codziennym życiu. Panie Jezu, Ty też nam pokazywałeś, jak ważne jest, abyśmy jedni, abyśmy razem szli za Tobą tym śladem, jako zgromadzenie, jako gościu, który Ty sobie kupiłeś. Ale Panie Jezu, abyśmy każdy z nas w miejscowym zgromadzeniu mogli widzieć ten cel i to zadanie, które Ty masz dla każdego z nas. Ale abyśmy każdy w miejscowym zgromadzeniu mogli znaleźć tą radość, tą potrzebne, ten potrzebny pokarm dla naszych serc, to zbudowanie i upojenie. Panie Jezu, Ty nas pogotław w tej drodze, w tej siódmce, którą idziemy, tam do tego niebieskiego celu. I jeszcze raz dziękujemy Ci za te spokojne dni, które mogliśmy spędzić razem z Tobą, za słowo, które się nam podawał. I też prosimy Ciebie, Panie Jezu, abyśmy mogli to słowo wykorzystywać w naszym codziennym życiu. U Twojej chwale. Amen. Amen. Amen. Thank you. przyjemność tego świata zagęszcza się. Ataki tego odwiecznego przeciwnika są coraz bardziej zawzięte, ostre. I Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że wyprowadziłeś nas z tego świata, że postawiłeś nas poza obozem, poza zgiełkiem tego świata. Tu zapewne nie jest w stanie pojąć wielką miłość pojąć, jaką nas obdarzyłeś. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że tak hojnie nam błogosławiłeś w tych dniach. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją wielką troskliwość o wszelką potrzebę naszą, dotyczącą tych spraw duchowych, ale przecież i tych spraw dotyczących naszego życia tu w ciele zechnie zaniedbujesz. Cudowny, wielki jesteś Twojej dobroci, Twojej łasce, zaiste niepojęta jest miłość Twoja. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Amen. Amen. Śpiewajmy temu, który nas tak wciąż miłuje. 53